Sura 97. Al-Qadr Noć Kadr Mek 5 ajet Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Inna anzalnahu fi lejlatil qadr Mi smo ga počeli objavljivati u noći kadr وما أدراك ما ليلة القدر A što ti misliš šta je noć kadr? ليلة القدر خير من ألف شهر Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر S dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. سلام هي حتى مطلع الفجر Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.